بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين و وصحبه اجمعین، اما بعد ما پیرامون حدیث رسول الله علیه السلام در بحث نشانه های قیامت حدیثی که الان پنجمین جلسه هست که داریم بهش میپردازیم فرموده رسول الله عليه الصلاة والسلام اعدد ستا بین يدي الساعة منتظر شیش مسئله باشید در زمانی که بین خودش و بین قیامت اون چیزهایی که جزء اشراط یا نشانه های قیامت یاد شده ازشون ازش در این حدیث اولین نشانه قیامت یا نشانه هایی که اون چیزی که در این حدیث اومده موتی وفات رسول الله علیه الصلاه و السلام پیرامونش صحبت کردیم ثم فتح بیت المقدس بعدیش هم با بقول معروف فتح فلسطین بیت المقدس در زمان عمر بن الخطاب صلاح الدین ایوبی صورت گرفت ثم موتانی اخذ فيكم كرعاص الغنمی سپس اون دوتا مرگی که فراگیر شما خواهد شد و شد در زمان صحابه طاعونی که شد طاعون عماس بعدم چهارمین مطلب بحث فتنه ای بود که هیچ خونه ای نیست از خونه های عرب مگر اینکه اون فتنه وارد اون منزل خواهد شد و بحث مال بود که مال به قدری زیاد میشه استفاده المال حتی یعطى الرجل 100 دینار فیزل ساخقه به یک شخص صد دینار پول میدی اون شخص همچنان ناراحته دلگیره که چرا بقید اون مبلغ اندکی دادی این نشانه های خیامت بود بحث فتنه ها رو کردیم چه فتنه های رخ داد که در هر منزلی وارد شد فتنه شهادت رسیدن خلیفه سوم مسلمانان خلیفه دوم اول عمر بن خطاب بعد خلیفه سوم عثمان بن عفان این دوتا که رسول الله علیه صلات و سلام از قبل خبر داده بودن که شهیدن وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلام با ابو بکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم می ایستن بر سر احد احد که میلرزد میگه اثبت احد فان علیک نبی و صدیق و شهیدان ثابت شو بی ایست که روی, روی تو پیامبری ایستاده و صدیقی و دو تا شهید فعمر بود و عثمان بن عفان رضی الله عنهما نمونه های مختلفی از فتنه ها گفتیم از فتنه ها بحث خروج خوارج رو کردیم که در زمان عثمان خارج شدن عثمان رو به شهادت رسوندن بعد درگیری ها رو ایجاد کردن بین معاویه و بین علی بن ابی طالب همه صحابه بودن همه صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن و مقداری از تابعین فتنه بود فتنه که بشه دیگه انسان درست و اشتباه رو نمیتونه تشخیص بده این فتنه ها بود که ما گفتیم از جمله فتنه ها گفتیم وضع احادیث دروغ بر سر رسول الله صلی الله علیه و سلم شخص به خودش جرأت بده بیاد بر رسول الله صلی الله علیه و سلم دروغ ببنده اینها یادآوری هست از آنچه که گفته شد آنچه که میخواهیم بگوییم یک مطلب از حدیث مونده ولی قبل از اینکه بریم به مطلب آخری همین حدیث مسئله هست که از جمله فتنه ها ازش یاد میشه از فتنه هایی که ما متاسفانه بهش دچار شدیم فتنه جهل صحبت قیل و قال تکثر الجهل جهل زیاد میشه دنبال قیل و قال رفتن زیاد میشه فلانی گفته فلانی نگفته خصوصا این روزها که وسائل مدرن زیادن از موبایل های پیشرفته کامپیوترهای پیشرفته که به قول معروف ارتباطات با هم زیاده فلان اینطوری گفته فلان اینطوری گفته بحث علمی توش نیست حدیث از رسول توش نیست آیه قرآنی توش نیست خیلی اگر باشه خیلی کمه غیبت تهمت نمامی هست خبرچینی این صحبت ها هست جهل به جهل پرداختن مخاسمه هست خصومت آیت المنافق ثلاث آیه منافق سه تا چیزه یکی اون اذا خاصم فجر در خصومت فجور میکنه میگه دروغگو میگه بهش تو نمیدونم فلانی تو اتهام بهش میزنه حالا هر تهمتی میخواد باشه اون شخص شاید متبنی اون فکر نباشه اون متبنی اون قول نباشه تهمت بهش میزنه در خصومت فجور میکنه نشانه منافقه نفاق زیاد میشه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند از نشانهای قیامت یمسی رجل مؤمنه و یصبح کافرا و یصبح مؤمنا و یمسی کافرا یبیع دینه بعرض من الدنیا قلیل شب مسلمونه روز کافره روز مسلمونه شب کافره هی متقلبه هی دین فروشی میکنه چون از دینش هیچی حالش نیست من مثال بهتون میزنم این چیزی که فتنه ای هست که ما درش واقع هستیم در دوره زمانی خودمون اگر شما نگاه بکنید نسبت مدرسه خودمون صفحه اول ما چقدر طلبه داریم قبل از نماز چند صف نیومدن نماز صبح چقدر تومون حضور دارن چند درصد نماز از چطور نشانه منافق نیست که مگه از نشانه نفاق نیست که اون شخص مواظبت بر نماز فجر رو عصر نداشته باشه میشه طلاب بعضی خوابن این از باب تذکر میگم اینجا ما متاسفانه دین خودمون داریم از دست میدیم به خاطر چی به خاطر که شب نشستیم تا ساعت یک دو سه پای موبایل موبایل هم دستمونه هی داریم چت میکنیم و پیام میدیم به این و اون نماز صبح خوابیم چشم باز نمیشه ما نمیگیم کسی که نماز رها کرد یک نماز دین فروشی کرده کافره ولی یک نمونه ای از بیارز شمردن دینه عدم اهمیت به دینه عدم پاسداری از دینه رسول الله چی میفرمان برای برای اول نماز اگر شما بدونید خورکشی میکنید سابقون از سابقون دیگه سبقت میگیرند. این چنین حسی این چنین احساسی احساس مسئولیت در مقابل دین در ما هست یا اینکه نه هم مغمونه که پای موبایل بشینیم با این و اون حرف بزنیم حرف به این بپرونیم با اون بپرونیم فتنه انگیزی بکنیم چیزایی که هست رخ میده متاسفانه فقط خیلی قالا نه درسی نه موعظه‌ای نه ترسی از خدایی فقط مشغولیت فقط خودتون خودمون رو مشغول کردیم مواظب باشید رسول الله صلی الله علیه و سلم رو گوش زد میکنن گوش خودتون و خودتون میگیرید نیازی است که ناظم بیاد از خواب بیدارتون بکنه خودتون گوش خودتون رو بگیرید خودتون خودتون رو بیدار بکنید بیدار بشید این غفلته که ما درش به سر میبریم شما نگاه بکنید چقدر در جامعه اهمیت دادن به عبادت کمرنگ شده خودتون قیاس بگیرید با صحابه رسول الله مهاجرین و انصار نگاه بکنیم الگوی ما رسول الله علیه الصلاه و السلام در نماز ارحنا بها یا بلا بلا راحتمون کن کی کی میخواد به نماز بیسته ولی ماها چطور اگر نماز طولانی شد دیگه زمزمه از این بر زمزمه از اون بر با خودمون پاتکون میدیم احساس راحتی نداریم تمرکز نداریم خشوع نداریم تدبر نداریم مواظب باشیم مسئولیت مؤمنی مسلمانی تعهد دادیم به خدا عهدمون اسلامه باید پایبند باشیم بهش ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا در مقابل اقرارشون به وحدانیت خدا استقامت کردن استقامتمون ضعیف نشه استقامتمون ضعیف میشه یک از طلاب گلایه میکرد شیخ مدرسه دینیه سر امتحان ببخشید تو جمع دارم میگم نمیشه خصوصی گفت نمیشه تک تک کلاس من برم این قضیه تذکر بده سر امتحانات چش این ور میندازه چشم اون ور میندازه یا برگه جابجا میکنن هم در مدرسه دینی حالا فرق نمیکنه مدرسه دینی باشه یا غیر دینی حکم شیه تقلب کردن حکم شیه میگه ما نشنیدیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم من غشنا فلیس منا کسی غش بکنه از ما نیست تقلب بکنه از ما نیست نه کمکش کردی نه جنایت مرتکب شدی شخص نمیکنه میاد سر امتحان فردا لقمه زور تو دهنت میذاری لقمه باطل لقمه ظلم مدرک که مستحق نیستی بهت میدن فردا با هم مدرک کار بهت میدن برید از اونما بپرسید حکمش چیه میدونیم حرامه ولی انجام میدیم چون نمره برام مطرحه چون میخوام قبول بشیم همون قبول شدنه همون غمون این نیست که خدا از من راضی باشه من به خاطر خدا آمدم اینجا خدا از من راضی باشه قرآن بخونم به خاطر خدا طلاب عالی هستن بهشون تذکر میدم طلابمون اینجا هست اینجا خداوند این منت رو بر سر شما گذاشت مهیا کرد براتون این منت و این نعمت فردا روز قیامت در مقابلش مسئولید قرآنی که اینجا مقرره ده جزی که حفظ بشید شما فارغ تحصیل شدید و میشوید چهار سال میگذره چند جز از اون قرآن تو ذهنتونه به خاطر مدرک حفظ میکنید فقط به خاطر اینکه قبول بشید یا به خاطر خدا ازتون راضی باشه به خاطر که فردا روز قیامت بیاید با افتخار تاج کرامت و عزت بر سر مادر و پدرتون بذارید به خاطر چی حفظ میکنید چرا درس میکنید هدف این نیست که خدا از راضی باشه دینداری مواظبت میخواد اهمیت میخواد عنایت میخواد پرورش میخواد ما خودمون پرورش بدیم اینجا پرورشگاه اینجا محل تربیته محل تزکیه هست خودمون رو پاک بساز از اخلاق بد ناپسند نشنیدیم مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم این العین تزنی و زناها النظر و این السمع تزنی و زناها السمع مگه حالا اون کسی که میاد چشم اندازی میکنه به این دختر و اون دختر به ناموس مردم حالا ناموس مردم هم نباشه عکسی را رد و بدل بکنه توی موبایلش حکمش چیه والعین تزنی و زناها النظر والنفس تتمنى ذلك نفس نفسم در شهوت میفته با شنیدن با گوش دادن با دیدن باید مواظب بر دین خودمون باشیم باید از خدا بترسیم حالا بعضی ها خودشون میگن نه شیخ خیلی سخت میگیره پس چیکار بکنیم بازار میریم چشمون میفته فلان میشه سبحان الله میگه خداوند نمیبیند میگه خداوند نمیشنود میگه خداوند شدید العذاب و شدید العقاب نیست میگه لازمه که من بگم که از خدا بترسید خدا خودش میگه در قرآن از من بترسید یا یا الذین آمنوا اتقوا الله میگه چند بار در قرآن بشمرید اتقوا الله رو چند بار خداوند بس تقوا چیه شما به من بگید تقوا یعنی چی این همه توصیه به قرآن در قرآن اومده به تقوا یک بار دو بار چند بار شما بشمارید در قرآن این تقوا یعنی چی تقوا نه اینکه خدا از ما راضی باشه تقوا نه اینکه از خدا بترسیم تقوا این نیست که مواظبت بر دینمون داشته باشیم است اینجا هم محل تقواست محل که تقوا یاد بگیریم از خدا بترسیم نه اینکه طوری که تو جامعه خودمون بودیم اون همون چیزهایی که تو مدرسه بهمون گفتن بر همون منوال ادامه بدیم خواهش من تقاضای من اینه که یک کمی به خودمون مراجعه بکنیم یک کمی معلومات خودمون دور بکنیم یک کمی به خودمون بیایم یک کمی درباره خدا فکر بزنیم یک کمی درباره روز قیامت فکر بزنید یک کمی درباره اصحاب یمین و اصحاب شمال فکر بزنید کی فکر بزنید روز محشر اون روزی که صحائف اعمال چی میخونن از اعمالت چی میارن میارن تصاویر از اعمالت جلو پروردگار میسیم دیگه باید بیسیم محشر قیامت قبول داریم اینجا هم داریم نشانهای قیامت رو میخونیم قیامت حقه ما رو تو قبل میخونن میخوابونن تنها خاک رومو میریزن روز قیامت از همون قبرم بیرون میام در صحنه محشر میام جلو به خداوند روسفیدی یا روسیایی یکم فکر بزنیم به روز آخرت یکم فکر بزنیم که این دنیا ماندنی نیست میمیریم متوجه این قضیه باشیم پول سرات شوخی درش نیست خدا میدونه عمقش چقدر اون جهنمی که پول سرات برش هست و روی اون پول سرات شاخه ها و خارهایی هست که انسانو پرت میکنه نمیذاره انسان به مقصدش به بهشت خدا برسه میزان حق، ترازو حق، پرونده اعمال حقه وزن اعمال من حقه پل خدا من حق جهنم و اون عذاباش حقه در قرآن اومده زقوم در قرآن اومده حمیم اون آب جوشی که جلو انسان میارن وقتی که تشنه لبان هست صورتش دول میزنه صورتش آتش میگیره اینقدر حرارتش زیاده بخارش شدیده شما یک دقیقه یک دقیقه نه دو ثانیه چهره خودتون رو غره غوری بذارید وقتی که به آب داره به جوش میاد تحمل میکنه دست خودتون رو بذارید جوش آب که یعنی جهنم با اینجا قابل قیاس نیست یکم به فکر اعمالمون باشیم به فکر پرونده اعمالمون باشیم توصیه قرآن اول آخر قرآن چیه شما میخونید الحمدلله تا آخرش عبادت خدا بکنید از گناه و معصیت و شرک و کفر و بدعت دوری بکنید این حرف خدا من در قرآن حرف منو بپذیرید اعبدونی نه که توصیه به ما مسلمان حتی از بنی اسرائیل هم همین تعهد را گرفت اذا اخذنا من اسرائیل و اذا اخذنا من بني و اذا اخذنا ان الله چندین بار در قرآن از اون میثاق از اون پیمان هایی که خداوند گرفته از بنی اسرائیل و اذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الا الله بني اسرائيل نصارى همه اونها ميثاق تعهد خداوند ازشون گرفت عبادت و بعد الله میاد امور دنیوی از بر والدین و دیگر مسائل واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى ال محمد